Yo, ok, la sangre nueva. <laughs> este hombre dice, ah, ya quiero un perreíto, pero como lo de antes. Y llegó yo, hombre, decidido de una pa' darte. Vine a calentarte, de una te calento. Vente pa' caleta que ya estoy que te lo meto. Y si tú te vienes, mami, de una te lo doy. No preguntes nada, tú te sabes que soy playboy. Trae a amiga, canto dos por uno hoy. Canto dos por uno hoy, canto dos por uno hoy. loquilla, brinquilla, gaseándome costilla. Tiene cara de buena, pero es la propia grilla. Uno ya te pilla, solita te mechilla. Qué pena por el brother que sus mujeres es diablilla. Y si tú te vienes, mami, yo te lo doy. No pregunten nada, tú, te sabes que soy playboy. Trae otra amiga, canto dos por uno hoy. Canto dos por uno hoy, canto dos por uno hoy. Y si tú te vienes, mami, yo te lo doy. No pregunten nada, tú, te sabes que soy playboy esto, amiga que por uno hoy. Ando dos por uno hoy. me quité la camisilla. En muñeca hagamos la escondida. Como dice Rommel, ven en la varillas. Se pone bellaca cuando le toco la espalda. Ese culito me lo come en carretilla. Y puta eres tremenda. Mírate la mente cenicienta. A mí no me engaña, mami, siempre mente abierta. Venga y se la aumenta, la renta mi sargenta. Yo soy su demente que le va a dar blonde menta. Si tú te mami, yo te lo doy nena, tú te sabes que soy playboy. Trae a toda amiga, canto dos por uno hoy. Canto dos por uno hoy, canto dos por uno hoy. Y si tú te vienes, mami, tú nada te lo doy. No pregunten nada, tú te sabes que soy playboy. Trae a toda amiga, canto dos por uno hoy. Canto dos por uno hoy, canto dos por uno hoy. Ya, yeah, ok, la sangre nueva. <laughs> de John hombre. Viste mami, la pegamos otra vez como es. Ah, yo con J. El Inventor. Un berrío loco pa' la nena que